Hier is een lijst van die mensen van die provincie Jida wat teruggekomen het van Babel. Koning Nebukadnezar van Babel het hulle voorheen weggevat na Babel, en hulle was daar gevangenis. Nou het hulle teruggekom na Jerusalem en Jida, elkeen het teruggekom na sy eie stad. Hulle het gekom saam met Sere Babel, en saam met Jesaja, Nehemia, Seraja, Relaja, Mordeg, Pilsan, Mispar, Begwaai, Rechem en Baana. Hier is een lijst van die families van die volk Israël wat saamgekom het en hoeveel mensen in elke familie was. Die families was Paros, hulle was allemaal saam 2172 mans, Tefatia 372, Arach 175 Pagat 2812, dit was die Jesaja familie en die Joab familie, Elam 1254, Satin 945. Sakai 760, Pani 642, Bebaai 623, Asgat 2222, Adenikam 666, Begwaai 2056, Aden 454, Water 98, Dit was een Eskia familie, Esai 323, Lera 112, Gassim 223, Gebaar 95. Daar was ook mensen van hierdie stede, van Bethlehem was daar 23 mensen, van Netuva 56, Anna tot 128, Asmet 42, Kiriat Jearim, Kefira en Beerot 743, Rama en Geba 621, Mekma 122, Betel en Ait 223, Nebe 52, Magbis 156, die ander Elam 1254, Garem 320, Lot, Gadet en Onne 725, Jeregoed 345, en Sinao 3630. Die priesterfamilies was Jedaio, van die nageslag van Jesua, hulle was 973, Emmer 1052, Pasgir 1247 en Garem 1017. Die Levite families was Jesa en Kadmiel, al twee uit die Hooroya familie, hulle was 74. Die mensen wat moes sing, was die Asaf familie, hulle was 128. Die poortwachte was die familie Salem, Water, Talmon, Akep, Gatita en Sobai, hulle allemaal saam was 139. Die tempelslawe was die familie Sicha, Gassifa, Tabaot, Keros, Siao, Paden, Lebana, Gogaba, Akep, Gogab, Tsamlai, Hanan, Gedil, Gogar, Riaja, Resen, Nekoda, Gassam, Issa, Paseach, Isai, Asna, Menem, Nefishim, Papuk, Gakufa, Gargir, Baslet, Megida, Garza, Parkos, Sisera, Temach, Neshach en Gotifa. Die nageslag van die slawe van Salomo was die familie Soetai, Asoferet, Pereda, Jola, Tarkon, Gedil, Sefatia, Gatil, Pokeret Sebaim en Ami. Die tempelslawe en die personen van die nageslag van Salomo'se slawe was allemaal saam 392. Daar het ook personen gekom uit die stede Tel Melag, Tel Garza, Kerp Adan en Immer maar hulle kon niet bewys aan wat er families hulle behoort het en wie hulle voorvaders is en dat hulle Israëlieten is nie. Dit was 652 personen van die families Delayo, Tobio en Nekoda. Die priesterfamilies was Gobayo, Kos en Barcelai. Barcelai het getrou met de dochter van Barcelai van Gilead, en toe het hy homself ook Barcelai genoem. Hierdie families het in die naamlijst gesoek, maar hulle kon nie hulle name daar kry nie daarom kon hulle nie meer priesters wees nie. Die gouverneur het vir hulle gesê hulle mag nie eet van die hooggewaarde offers nie. Hulle moes wacht totdat de priester vir die Irem en die Timim gevra het wat met hulle moet gebeur. Die mensen wat teruggekom het, was allemaal saam 42.360. Daar was ook nog 7.337 slaven en slavinne en 200 mans en vrouwen wat moest sing. Hulle het 736 paarden, 245 muile, 435 kamele en 6720 donkies gehad. Toe die familiehoofde bij die tempelgronde in Jerusalem kom, het hulle self besluit om geld te gee om die tempel weer te bouwen op die plek waar dit was. Elke familiehoof het gegee wat hy kon gee om die tempel te bouwen. Dit was 61.000 gouden darike, 5.000 minus silver, en rokke vir 100 priesters die priesters en die leviete en partij van die ander mensen en die mans en vrouwen wat gesing het in die tempelslawe het in hulle stede gaan woon, en al die andere Israëlieten het in hulle eie stede gaan woon.